бутербродні, опитав не лише працівників, а й деяких, так би мовити, постійних відвідувачів. І нічого. У вас? питає Шурикяна. Тільки в Жалехівському ресторані, де ще намітилося. Аж до Жалехова добралися, та подумав, чому він не міг у приміський ресторан поїхати? Це ж по Шукалівському шосе? І що ж там? Гардеробник сказав, що був там один, наче схожий на дидуряку у темно-синьому плащі з погончиками. З товаришем був, того ніяк не запам'ятав. Лише на капелюх звернув увагу, зелений з дуже короткими крисами. На що ж іще має звертати увагу гардеробник, як не на плащ та капелюх, посміхається грек. Він і тут не може без жартів. Мені не до того. А офіціанти ще кажуть, питаю, тут невдача. Той понеділок працювала інша зміна, яка вийде сьогодні. На дванадцяту знову поїду туди. Значить, у кав'ярні навпроти залізничних кас ніхто з вас не був? Дивлюся на грека. Чому ж ніхто? Я був, спокійно відповідає Михайло Йосипович. Бо там буфетниця моя стара знайома, пані Гена. Може, знаєш? Ні, грек таки в жодних обставинах не буває серйозним. Гумор його стихія. Заради всіх святих Михайло Йосиповичу, не тягніть, кажіть одразу, чи бачила вона дедуряку? Кажіть одразу. Я й кажу, пані Гена заступила на зміну, на жаль, тільки вчора, а в понеділок працювала її напарниця. Тоді я поїхав до тієї напарниці додому, а там зачинено. Нічого не залишилося, як причепити до дверей записку. Гена, мовляв, просила завтра на десяту приїхати на роботу. Отже, сьогодні поїду на рандеву з напарницею. Тоді вже нехай туди поїде дончик. А ви, Михайло Йосповичу, підіть на оперативку, бо я не можу. Якщо Джура питатиме, доповідаєте, що всі в розгоні деякі ниточки, неначе вже намацали, увечері сам його поінформую. Усе доповім, запевняє грек. Чи справді намацали? І не одну, тільки невідомо, за яку тягнути, мотає головою. Ну, гаразд, розходимося. Військовий комісар першотравневого райвійськомату Провотору був моїм давнім добрим знайомим. Ми не раз зустрічалися з ним у різних комісіях, на нарадах. Він із тих людей, з якими швидко і легко сходився. Люди, як погода по різному впливають на оточуючих. І є такі, що вже самий їхній погляд може зіпсувати найкращий настрій. А є такі, яких тільки побачиш і радієш. Провоторов належить до останніх. Його прямокутне обличчя з масивним вольовим підборіддям і різко окресленими крупними рисами завжди освітлені щирою доброю усмішкою. Такою широкою усмішкою зустрічає він і мене виходячи за столу назустріч. Доброго здоров'я, давно-давно не бачилися. І я, Віталій Дем'яновичу, радий вас бачити. Мені сьогодні фактично двічі пощастило, а саме його сірі очі випромінюють і привітність, і зацікавленість. По-перше, маю змогу поєднати корисне з приємним, зробити роботу і Водночас, без відриву від виробництва, побачитися з вами. А по-друге, так сталося, що обоє військовозобов'язаних, зобов'язаних, котрі на даний момент мене цікавлять, проживають у першотравневому районі. Отже, перебувають на обліку у вас. Чудово, чим можу служити? Починаю розповідь з пригоди на Шукалівському шосе. А далі. Що ж розповідати далі? Як пояснити, що привело мене до нього? Бо ж знак запитання, який непокоїть мене, настільки невиразний, що дуже важко його чітко окреслити. Віталій Дем'янович, зрозумівши мої муки, пропонує Стривайте, зробимо інакше. Він бере зі столу гостро заструганий олівець. Давайте прізвище. Поки моя служба шукатиме їхні страви, ви розкажете про своє життя буття. Згоден. Провоторов каліграфічним почерком виписує прізвища, імена та по батькові.